Alright, hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. I'm pleased to announce our official collaboration with the Philippine International Comics Festival 2025 happening on July 5 and 6 from 10 a.m. to 8 p.m. at Mega Trade Hall 2 SM, uh, SM Mega Mall. As part of this partnership, we'll be conducting special interview series featuring creators launching new titles at Pickoff. And these interviews will be available on this podcast dito sa Facebook namin as live stream at it will also be available sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast. So for today, ang interviewin natin ay si Sir Henry Gonzalez ng Angel La Lagorgia Comics. Hello sir, welcome to the show. Yes, Mel. Good morning. Maraming salamat yeah. sa pag-invite. Yes, thank mm. you. Uh, well, uh, good morning everyone. And welcome sir so to Indie Comics Podcast. So, isi-share lang muna namin yung link ng live sir nasa ano, Indie Comics Podcast sa uh, Facebook page para mas maraming makanood. Ayan. So while we're sharing the link nung live stream, just to remind everyone na yung Indie Comics Podcast ay merong YouTube channel. Doon namin nilalagay lahat ng mga ano uh, mga previous episodes simula nung nag-start kami And also, we also have Spotify, Google Podcasts, iTunes, and all your streaming or podcast uh, platforms. Ayan. Okay. So, Sir Henry, um, pwede nyo po ba kaming i-introduce dito sa Angel Lagorgia Comics? At also, please introduce yourself kung, kung ano yung background nyo sa pagiging comics creator. Yes. Sige, ma'am. Okay. Ayan. So, nagsimula yung Angel Laguardia, uh, basically, it's a, it's a dream come true. As, uh, because, as, as they say, because maliit pa lang ako back no 1980s, na-introduce talaga ako sa superhero when I was uh, a little boy. Tapos yung aking ano, nanay ay isang araw sabi sa amin, uh, huwag kayo munang matulog dahil may kasunod na palabas yan. Hindi ko matandaan kung pagkatapos ng Itbulaga or what. At lumabas doon yung Super Friends. So doon ko nakilala si Batman at saka si Robin. Immediately sila agad eh. Tapos kumuha agad ako ng lapis at saka ng ano, papel. Tapos nag-stick figures na ako ng Batman and Robin. So mula nung pagkabata ko, uh, gusto ko na talagang, and in fact, kaya ako nag, uh, pumasok ng Fine Arts sa UP, Diliman. Uh, para mag, gusto ko talagang maging comic book artist and writer, um, whichever uh, was available, di ba? Uh, yun lang, syempre, medyo pag pumasok ka na ng college, iba na yung mga, uh, marami ka ng uh, pinagkakapal ng iba din. So, nakalimutan ko siya. Uh, until many years later, nung uh, pinanganak yung anak ko, and then nag-resign na ako sa aking trabaho noon, uh, naisipan ko na habang bakit kaya since kaka-resign ko lang ng trabaho, bakit kaya hindi ko balikan yung dream ko when I was a little boy? So habang ayan nag nag uh, oversee ako sa ano ko at kanyan na 18 na ngayon by the way. 18 <laughs> sa August. <laughs> Ganun nakatagal tong Angela Gordia. Uh, ah, ginawa ko, gumawa ako ng mga ideas for it. Uh, tapos, pagkatapos kong mag-isip, hindi, hindi ako makabuo ng story. Nagkakape ako isang morning, napatingin ako sa taas ng refrigerator namin. And then nakita ko, alam naman mga Pilipino, di ba, marami tayong figurines. Most of them regalo, ganyan, yung pusa na. Mga, su- mga uh, souvenir. Mga, uh, may dragon, dahil Europe na dragon, ganyan. May mga anghel doon, ganyan. So nakita ko yung apat na yan, isang anghel, isang dragon. Yung lucky toad, at saka yung, yung Lucky Cat. Tapos, ang nakita ko when I saw that is eh, isang ano military unit na ready na mag ano into uh, mag mag go into yung kanilang mission. So biglang mula doon, and I've always been fascinated with ano angels ever since. I I I have uh, this thing about uh, guardian angels and all that. Kaya sabi ko, sige isusulat ko to and then it was like butter. Um, sinasa- sabi yun ng mga ano, eh, pag, pag, when you have your idea down pat, dire-diretso na siya. Uh, ayun. Uh, tapos, pagkatapos ko siyang isulat, and then ginawa ko sa, uh, ah, din, nagdrawing ako uh, for the rest of the year. So, medyo uh, noong 2007. Tapos, tinry ko siyang isap around sa mga uh, publishing houses. Mm-hmm. And then, uh, friends, unfortunately, wala. But at the time kasi wala akong pang-publish on my own. So, uh, just the background pala sa akin. <laughs> Nakalimutan ko sabihin. Ayan. So, ako ay isang, ako ang uh, head of creatives ng uh, ah, works as an advertising agency. So, I have uh, 25, working 25 years in the advertising and marketing. And I have, uh, of course, friends in college, like-minded uh, individuals na friends and, and things like that, uh, who also love comics. And kaya, once in a while, uh, we would really go to comic cons. And I never really stopped collecting comic books. Hanggang yun na nga, uh, last year, na-realize ko na parang, what if, ano ko kaya siya? i-market ko na kaya siya. Bisitahin ko ulit, tapos do some edits, and then I saw an opportunity sa uh, uh, Amazon, sa, mm-hmm. sa mm. Kindle. And then, it was approved. Tapos yun, nandun na siya ngayon, available na rin siya. And then, sabi ko, what if I print hard copies? Kasi ang dami ko friends na itatanong, wala bang hard copy? kasi gusto namin ng yung mahawakan na, yeah. na, na tangible. Tapos so, nag-print muna ako ng mga few. Okay, Uh, and then, uh, a few weeks or, or months niya, uh, ah, nakausap ko si Paolo. Uh, and then he asked if um, I wanted to sort of like join in. And then I said, uh, why not? Kasi, di ba, it's been, what, since I was a, a, a boy nung 80s, yun na talaga yung pangarap ko. Kumbaga, na side track lang. Pero ngayon na kaya ko na naman uh, to get back into it, uh, then I did. Mm-hmm. Ayun. congratulations, Sir Henry, for ano for publishing finally yung libro niyo na Angela Gorgia. Uh, when during the time na nagka-interest, nagka-interest kayo sa comics, ano pa 'yon eh. Uh, marami pang comics sa mga bangketa, sa mga newsstands. And then, fast forward ngayon, na sa mga bookstores na lang and conventions yung mga comics and also online. Um, so, ano yung expectation niyo sir, dito sa inyong comics? Um, mayroon bang, ano, mayroon ba kayong expectation na uh, makakabenta kayo ng mas marami since this is an international comics festival sa Pikoff? Ah, well, uh, to be honest, uh, medyo mababa ang uh, hindi, hindi naman talaga sobrang mataas yung expectations ko uh, at the moment. It's just really getting my work uh, out there for, for mm-hmm. everyone else to see. If it gets appreciated, then very well and good. Pero ang akin lang ang goal ko for pick off right now is really na maipakita yung uh, mailabas yung ang Hela Uh, ah, and then we'll see from there kung ano ang ano uh, kasunod niya. Mm-hmm. Mga ilang pages po ito sir yung uh, ang mix na ilalabas sa pick off 2020. Uh, si itong book ay 60 65 pages. Um, there about tatlong chapters siya. So basically, it's um, uh, langit, lupa, at impero. It works around that uh, thread uh, of storytelling. Hmm. And that is, uh, from from there, it also captures yung uh, pagpapakilala saka yung personality ni Angel Lagordia. Mm. With, uh, with some action, of course, kasi syempre, you have to um, yan ang yan ang hili ko talaga I'm really to um, yung mas ma-action mas uh, dynamic and yun yung talagang kinalakihan uh, yeah. Sunrise yan. So, tapos na po ito, sir, yung buong story ng Angela Gorgia. Tapos niya siya doon sa isa sa three chapters or you are planning to ano expand this into a series? Oh, I am planning to expand it to a, a, a, a series. I actually already have uh, created a 10-pager, yung mga missions nila when they were back home, uh, yung sa kanilang pinanggalingan, uh, these characters. Uh, and then also I am, uh, I also have 10 pages more of an offshoot in the same universe but a different character. So I will put those together and, and tie them into the second book, uh, which I will be uh, writing and As to when it's going to be published, I don't know. Mm-hmm. Marami po ba kayong uh, ipiprint na copies for pick of 2025 o limited copies lang for the meantime? Oh, at the moment, I, I think I only have 150 copies uh, for, for the convention. And then we'll see how it progresses from there. Uh, depende, depende din eh. So, the, the thing din kasi is, is that this is of course my first time uh, joining a convention or maybe a Comic-Con for, for that matter. Uh, I'm used to just work, walk, be, uh, walking around tapos bibili bibilibilin, tapos titingin-tingin ng what's new. Um, so, ayan. Uh, hindi ko pa rin masyadong uh, kabisado ang kalakaran. Kailangan ko siyang ma- makita rin how it goes. Mm-hmm. Ayun. Pero nabanggit niyo sir earlier na nakapunta na kayo sa mga comics conventions. Um, ano yung napansin niyo when you went around the comics convention? Ano po ba 'yon? Comic-Con or comic o anong event po yung napuntahan niyo? Uh, ah, but from from before we would go to minsan mga, mga comic hits then um, and then some some Comic Cons. Hindi ko na lang maalala, but I think the last big one na napuntahan ko was um, Super Manila mm, noong December. Okay. Ayan, yung, yun yung huli kong huli sa kong may Juan Ayala. Tama po ba? Doon sa Juan Ayala. Mm. Yeah. Uh, ano siya eh, medyo parang west, uh, yung centered siya sa western comics mga Marvel DC toys oh, di ba yung oh. ano Oo. Doon. Kapag committed naman, ano siya, mga art prints, stickers, uh, yes. mga original art, tapos mm-hmm. may mga comics din na section. Uh, yes. Yung Comic-Con po na Comic-Con sa Bayanihan Center or sa way back sa bahay ng alumni, naka, nakatry na po ba kayong nakapunta Oo, doon? Oo, nakapunta na rin naman ako. Uh, uh, even nung years, years ago pa, uh, naka, nakapunta na rin ako. And uh, actually, merong isang maliit na comic book uh, Comic Con ano rin ako napuntahan last last year yata yon sa may UP Fine Arts naman. Um, Kasi I'm also on the lookout for uh, yung new talent. Kasi natutuwa ako mm. na nagbiglang umusbong yung uh, uh, throughout the years, yung yung industry sa, mm. sa dito sa atin. Yeah. Saktong-sakto yung paglabas nyo ng Angela Gorgeous, sir, kasi uh, may International Comics Festival na sa Philippines, yung Picoff. And then, may mga pupunta ditong mga uh, publishers from other countries na pwede nyo siyang i-pitch yung mga gawa nyo. Uh, also, padami ng padami na rin yung mga comics creators right now. At hindi lang, sobrang diverse ng mga styles, pati yung mga storytelling. Kaya, yan, mm-hmm. magandang maglabas ng comics especially sa mga ano, yung sa pick Picoff, sa Comiket, Comic-Con, ganyan. Uh, sir, balik lang tayo ng sandali doon sa yes. nabanggit nyo kanina na um, nag-fine arts kayo kasi mm-hmm. gusto nyong matutong mag-comics at magsulat uh-huh. ng comics. However, ang naaalala ko dyan, sir, hindi mm-hmm. nagtuturo ng comics <laughs> sa fine arts. Tama mo ba? Oo. lalo na sa lalo na sa UP Um, mm. uh, kasi tinitrain kami, visual communications kasi major ko eh. So advertising talaga, ano, natural mm-hmm. progression or production, di ba? Lalo na doon, ang, ang pagtuturo kasi sa, ang pagtitrain sa amin is to be conceptual. Hindi masyado sa kamay. Kaya nga sinasabi ko parati sa mga nakausap ko kung kailan ako nag-fine arts na <laughs> Saka ako natigil mag, mag-drawing kasi hindi siya yung, yung priority Ayun. Pero doon sa fine arts kasi na na meet ko yung mga like-minded friends na mga kabarkada ko. Si Lainey Liu at saka mm-hmm. si si Luis Suarez yung gumawa na nag-direct ng RPG Metanoia. Ayan. Mm-hmm. So si Lu, si Lainey Liu naman of course of Marvel, di Uh, yeah. So yan mga, yun, sir. mga blockmates ko yan. Uh, mm-hmm. And uh, uh, ever since mga mga idol ko rin sila. Tapos, syempre, many years later, nung nagtatrabaho na ako sa Macan, Erickson, doon ko naman na uh, naging office mate si Kajo Valdisimo. Mm, Actually, sa kanya ko na, no, sa kanya ko na, na sa kanila ni budget ko na, na uh, ano yung kanilang pagiging uh, active sa sa comics with with Trece. Mm. At the time, nagsisimula pa lang sila, nagpiprint pa lang sila. Na. And then, hmm. flash forward two years later naman, doon ko naman, sa, sa nung nasa Publicis Manila naman ako. Doon ko naman na-meet yung dalawang Paolo, si, si Paolo Heras at saka si Paolo Fabregas. Uh, na of course ano uh, yung uh, Filipino Heroes League at saka mm-hmm. yung uh, Strange Natives. Ayan. Yeah. Ano kasi Binili ko yan. Si Tepay sir, kilala nyo din. Publicist din yun eh. Tepay Pascual. Masyado na pag uh, Sandali lang din kasi ako sa food business. Mm. Pero, hmm. na, mm, nabanggit ko kasi si Tepay sa kasi ano, kasi an, what about sa ano sir, sa advertising? Saka sa visual communication ng UP, bakit ang daming comics creators na kumuha ng fine arts tapos vis- viscom tapos uh, napunta sa ahensya tapos nagko-comics din. What do you think is the reason why maraming comics creators from that uh, uh, field? I I guess nag nagkakataon lang kasi sa sa block sa batch ko Mel, meron din mga nagmamangga na noon eh, no nung mm. time na yan. Uh, and then may, alam ko nga may mga uh, naging uh, sikat din in, in that field. Um, I think it's because yung yung comics is pop art. It's not necessarily art na painting, di ba? So, nagkakataon lang na siguro, like for example, me, hindi ko makita yung painting kasi hindi na as a as a major for me to hone my talents because it's a different ano di ba it's a different industry it's really more yung papunta dito sa side ng commercial arts so mm-hmm. kaya ang feeling ko between the two uh, and that this is my case, pag, nung pumipili na ako ng major, it was really towards commercial arts because nandoon nakapasok yung comics, um, mm. yung um, uh, science fiction, and, then all that. Sa, mm. sa painting kasi not as, not as it's more it's, it's more on culture ang, hmm. ang painting. So I guess that's a natural progression uh, for uh, yung mga bata na gustong ano ma, na, na na in love sa comics tapos gustong maging uh, mag magtuloy ng arts. Mm-hmm. Dito sa ano sir, Angela Gorgia na comics. Since this is your first comic book, I assume pero nag nagtry na po ba kayo before bago ito o ito lang talaga yung pinaka uh, ano nyo, first comics na nagawa nyo? Actually, noong bata ako, mahilig na akong gumawa ng mga comics. Pero syempre, not for publishing. Uh, I suppose that was yung pinaka parang training ground ko. So, kukuha lang ako ng mga uh, papel na na, na, na bond paper na tinatapon na ng nanay ko from yung sa aming business. Tapos yun ang gagamitin ko. I-recycle ko. So I would create um, stories. So basically, uh, in my head, nandun nangyayari yung kwento. And then, i-translate ko lang siya into uh, drawing. Ito lang kasi yung Angela Gorgia. I think that just hit me. Kasi hindi ito talaga yung iniisip kong buuin eh. Kaya lang at the time nahihirapan akong bumuo. Tapos biglang yun nga, noong nakita ko yung apat na ano na yun, uh, apat na figurines na yun, katabi ng mga action figures bigla kong biglang nagkaroon ng light bulb moment. <laughs> mm-hmm. yeah. dire-diretso lang. So, mm Talaga ideas lang. are ano eh, ideas are everywhere. Um, ah. So trial and error yung yung ano niyo sir, yung paggawa niyo ng comics nag o nag-aral kayo ng comics siguro online tutorials ganyan o nagbabasa kayo ng comics? Ah, uh, hindi, I think it's ano, um, wala namang talaga uh, ah, tutorial or something official na pinag-aralan I guess it's because ever since I've been collecting comics, ang mga mm. ano, graphic novels. Uh, and then particularly, inaaral ko since nung bata ako how panels are formed, storytelling, yung, yung visual narration, mm. uh, and then also in terms of yung pagsa-shadows, uh, ah, white white on black, ayan, ang makikita mo dun sa aking, um, kasi uh, ang, ang the thing about me is hindi ako magaling mag-crosshatch. So naturally, nag-gravitate ako towards um, the Frank Millers this world. Uh, ayan yung mga so, Sin City, um, si Scott McDaniel na, na run mm. niya for Batman. Yung, yung solid blacks lang, walang halos cross-stitch. Um, and then in terms of storytelling, uh, say I've been, I started with, after Super Friends, I started with uh, na, comics ng, ng Teen Titans. mm And then eventually, uh, New Mutants na naging X-Force. So, inaral ko yung how uh, the panels are being uh, written, uh, are being drawn and being written, frame, frame per frame. So I guess yun lang yung ano uh, I guess it's self self ana ah, uh, nag, nag self study. Oh. Study ako. Oh. Mm. Kasi karamihan din ng mga kakilala kong nagko-comics self-study din. Pero ngayon may mga ano na rin kasi comics workshop. Si Comicet meron siyang comics creators workshop. Uh, yes. Nakakapag-produce din sila ng mga comics. Pero before that talaga ano na eh. Uh, sariling ano sariling aral ng kung paano mag-comics talaga eh. Kasi parang ako, natuto akong mag-comics from reading funny comics, culture crush comics, funny ganyan. Oo. Um, so, nung bata kayo, sir, ano yung mga comics na binabasa nyo? Nag, nag, nagbasa rin ba kayo ng mga local comics o... Oo naman. Hindi mawawala yung buti binanggit mo yung funny comics. Hindi yan mawawala sa bahay. And then also yung, I enjoy how yung mga syempre pagka pop, yung dyaryo dadating na dito every morning, di ba? Wala na kasi mga mm. dyaryo ngayon. Tapos okay. ang unang-unang kukunin namin is yung ano, yung comics, uh, comics page. page, di ba? Yung comics mm page. Tapos I, I always ano, marvel that how in, in three, four, five panels na itawid na yung, yung kwento. So, yun. Uh, and then, of course, nung medyo ano na ako, uh, high school na pa ako noon. Mga, mga underage school, high school. Yung Polgas, of course. Mm. When when I started Pugad yung Polgas, yung Pugad Baboy, uh, uh, you would buy yung mga volumes ni Mr. Paul. So, mm-hmm. ayan. Um, and also, nasa newspaper din yung Paul Gas kasi, eh, di ba? So, mm that would be something that we would, ano, we would look into. Mm. Pero yung funny comics talaga, uh, sina Superdog, uh, mm-hmm. sina Bartagol, and, oh, uh, si Sir Ronnie Santiago. Oh, oh. Yeah. Pag da- pagpunta niyo sa pick-off, sir, baka pumunta doon si... Hindi, uh, for sure pupunta doon si Sir Paul Medina ng Pugad Baboy. Uh, mm. In terms of creating the comics sir, since uh, ito yung first na ipapublish niyo for pick-off, have you encountered any challenges in in, in writing the story or in terms of artwork na hindi nyo pa na, na ano nalaman before nyo ginawa yung comics parang na-realize nyo ah ang hirap palang mag-panel ang hirap palang mag-isip ng story ganun may mga ganun ba kayong uh, realization uh, yeah to a certain degree ang daming ano revisions like siyempre when isusulat ko siya biglang ay sa next panel hindi na nag-make ng sense So, kailangan ko siyang i-rewrite. So, uh, kailangan ko talagang i-identify frame by frame per, ano, per, per panel, ay, frame by frame per page doon sa aking uh, script bago ko ilipat sa, sa pagdodrawing. Kasi yung sa pagdodrawing, for some reason, I already know Um, alam ko na kung saan ipupwesto yung mga uh, characters at saka kung ano yung flow niya. So wala akong masyadong problema sa sa all the drawing. I think I I, I guess Mel ang malaking nakatulong diyan is because since in the advertising industry, ang dami ko na nagawang commercials. Mm-hmm. Lahat yun may storyboards. Yes, so alam ko na nakikita ko na yung um, story from the top, ano yung kailangan ng close-up, ano yung kailangan mag-pull out, ano yung mm-hmm. kailangan mag-establish. So it's ano, a little bit easy in my head. Ang mas mahirap talaga is to to write it because uh, you have to make sure that each each page makes sense. Mm-hmm. So doon ako uh, nagkaroon ng, ng challenge. And yeah. until last year nga, when I revisit ko to, I saw a lot of ano, um, uh, inconsistencies. So I had to rewrite a lot of the, the pages as well. Uh, mm-hmm. Uh, parang hindi na nag-make ng sense. Mm-hmm. And also may mga ibang bagay na sinulat ako noon na not necessarily pwede na rin, pwede pa rin sabihin ngayon kasi di ba, <laughs> medyo may yun, sa so, woke, woke culture oh, Woke na, culture, mag, Mag-ingat-ingat ka na. Mm-hmm. Yun yung problema nga eh. Parang ang, ang hirap ng maglabas ngayon ng anything. Sabihin nila, political ito. Ganyan. Meron kang pinapatamaan kahit ang totoo, wala naman. Nagkataon lang. Uh, yun din yung sabi ni Sir Paul Medina ng Pugad Baboy. Eh. Parang yun, oh. Ito yung pumapatay sa creativity, sa woke, yung woke culture. Kasi nahihirapan na pati yung mga comedians na maglabas ng mga jokes. Mm-hmm. So, in terms of writing comics, or meron ba kayong mga influences? Yung mga fina-follow nyo na you think influence you uh, in writing this uh, story? May mga, or ano ba yung mga media na kinukonsume nyo? Maybe movies or books? Na... Ah So most of the media naman na kinoconsume ko apart from from comics uh, is uh, yung syempre yung movies. Um, mm. And uh, I'm a big follower of the, the Star Wars series. And, and sa, um, the thing about me is that I'm a big ano, kasi, DC fan. Uh, although finalo ko yung X-Men din for a bit, yung, yung run na uh, Chris Claremont. I'm really uh, a huge, simula nung nakita ko si Batman, puro Batman. Batman. Mm. So that's why nung nag uh, Dark Knight Returns, that was that was it from uh, so si Frank Miller, yan, yan ang mga mm. favorite ko. And then also from the Teen Titans, si, si Marvel. So ang the way kasi na yung yung the way they write in terms of yung parang medyo may konting uh, crime mystery type of ano, scenario. Yun yung yun yung gusto ko. Uh, ah, yun yung approach na tinatry ko i-emulate because that is where really ako nag uh, Not much of the serious ones like um, the Sandman series. Although I enjoy reading them pa rin to a certain extent. But nandun talaga ako sa sa ano, sa action lore. So yan yung mga sinusundan kong uh, mga writers. And um, ang one note, and ito ang naalala ko yung mga kabarkada ko ng college would make fun of me. A big uh, pivotal point would be nung nilabas, nung, nung pumasok si Rob Liefeld sa, sa New Mutants. And then eventually, nag, nag X-Men siya. Uh, that was really a big, ano, because doon talaga yung yung interest ko that was the the, the nag nag peak yun, yung I really wanted to. Actually, tried yata na mag-email sa, yan, sa Marvel or mga agents sa States. But mm. they would give me rejections and, and all that. Kasi um, I think what uh, what they were looking for was someone who, who could copy art styles of yung mga sikat. Mm-hmm. I suppose na naman nagsistart lahat ng mga bago. Mm-hmm. But then the the creator in me was just artistro <laughs> yung pride na ay, ko bakit ko gagaya yung sinano, sarili art style. So yun, kaya hindi, I suppose, kaya hindi siya talaga nag nag-fly. Medyo mat, ano eh, iba rin yung gusto sa mga DC Marvel ganyan eh. Na kapag hindi sellable, sellable yung style na pre-present, hindi nila masyadong gusto. Ang gusto nila yung, ewan ko, paiba-iba rin eh Uh, mas oh. ano na ngayon, si Marvel mas open sa mga styles. Parang si DC kasi ang gusto niya yung traditional pa rin na highly rendered, mga David Finch, ganyan, Jim Lee. Oh. Parang ganun pa rin yung gusto nila eh. Meron akong gustong artist ngayon. So, doon. Nagagalingan ako si si Jorge Jimenez. Galing. galing. Mm, oo. Magaling. Mm. So, um, marami, I assume sir, marami kayong collection ng comics dyan kasi ang tagal niya nang nagko-collect? O ah, well, nakatago marami, lang? Nakatago. <laughs> Marami-rami, eh, pero well, eh, like, puro hindi, well, ayan, as I mentioned, uh, Quezon Mm-hmm. Uh, yan. Kasi nga, um, inaaral ko yung mga like, yung solid blacks and then yung yung play niya on the shadows lang, di ba? I have, well, as I mentioned, number one on exports returns. Hmm. Uh, nakatago pa yung iba, pero well, kasi bungi-bungi yung Teen Titans ko nung bata ako. Oh. Love na love ko yung... Uh, kaya noong lumabas yung Teen Titans Go, mm-hmm. it's <laughs> syempre kahit ano, kahit kasabay mo na yung anak mo na nanonood nakakatuwa pa rin eh, kasi doon oh. ako In, in, interesting sir kanina, nagba, nag, nagbabrowse ako ng uh, Facebook ko. Nakita ko yung isang post ni Sir Romeo Tanghal. Mm. I think siya yung inker ng ano ng Teen Titans. Baka yes, yeah. oh, yung yung run na 'yan. Oo, so, tama. Oo. Um, alive pa rin and kicking si Sir Romeo Tanghal. Sana makapunta siya sa Pilipinas oh, para oh, yung mga old masters uh, Sir Henry na na ano nyo ba na nakapag-influence ba sa inyo? Uh, halimbawa Alex Nino, uh, sila Redondo, Coaching, ganyan. Familiar ba kayo sa ganung uh, ano, side ng Pinoy comics? Familiar in a way that um, for for a time din uh, pagka merong uh, available, for example, Zuma, Madarna, Travelo, I would I would read it. Pero hindi ko hindi ako yung actively nung time na yun, uh, bibilhin ko siya when I see it sa, sa pamilya. But familiar ako doon sa art style prevalent doon. Mm. Panahon na uh. kasi ano eh, sobrang gaganda talaga ng mga drawings nila nung ano, 50s, and 40s. Oo. 60s. Tapos pagdating ng 80s, 90s, nakabuo sila ng style na mabilis. Eh, simplified yung style pero ganun pa rin yung oh. itsura. Ah, medyo realistic pa din. Oh, um, magaling yung style. Mm-hmm. Ayun. So, how much po yung ano, Angela Gorgia na book uh, sa peak of 2025? So, right now, I am um, selling book uh, 300. 300 pesos. Ah. Mm-hmm. Ayun. And uh, yun, limited copies lang everyone. So, uh, bili kayo ng Angela Gorgia sa Picoff 2025. So, both days naman po nandun kayo, sir, no? Yes. Saturday and sana Sunday. Lang, sana lang ay mag-cash yun. <laughs> stock. Mm-hmm. Oo. Yeah. Sana ma-sold out, sir, para mat, ma, ano, masundan ka agad yung pinaplano nyo na ano. Um, hopefully, mag, sana mag, magbilang actual ka, pun intended. Mm-hmm. <laughs> Oo nga. <laughs> pun intended. Uh, nung, nung ano sir, uh, binabasa ko tong preview pages nitong uh, Angela Gorgia. Tapos earlier nabanggit nyo na kakilala nyo sila Sir Kajo Baldissimo and Sir Budget May, may parang may nakita akong parallel eh na kasi crime scene din. So si Trece ganun din crime scene. Tapos uh, mga supernatural din. Um, nagkataon lang ba yun, sir? Na medyo may parallel yung yung parang premise. I I guess in a way yes there's a similarity to it. But uh the the difference is that ito kasi the characters are not really and if you read into it hindi hmm. kasi siya based on Filipino lore mm-hmm. but it's more of a lot of the things that we see around like for example eventually there will be characters na nakuha ko from it's it's based on yung mga figurines that we see at home mm-hmm. so kaya medyo tumat tumataw tumatawid siya siguro to to to to, to, to Philippine uh, but not necessarily. And ito kasi, um, the way this is uh, crafted, I, I read this enough uh, interview one time uh, many, many years ago when he said that um, when you write your, your, when you create your characters, you have your start the creator start and then you have the end in mind already. Mm-hmm. Parang in between mo is ano, diba? is mm-hmm. going to be rich with with possibilities. So for for Angel Lagoria kasi without uh, uh, giving away a lot of things, although nasa summary naman siya, they were from another world. Mm-hmm. And then all of a sudden, napunta sila sa Philippines. But this world kasi, where they came from, lahat sila masamang, masamang nilalang. and si, si Angela Gordon kasi has found it so that kailangan kong maging mission na kunin sila na. Uh, kasi para hindi masira itong napakagandang mundo kung saan kami lahat naglan. So that's where I suppose yung similarity with ano, and where this becomes sort of like a police mm-hmm. uh, police drama more than mm-hmm. um, a police, di ba sina, si Suprese is more of like the supernatural police. But this one oh. is really more of a solid criminal type gang um, mm. violence. Kung ano yung nami-mirror niya yung kung ano yung nakikita rin natin sa nangyayari ngayon sa, sa Pilipinas. Uh, mm Na yung yung ah kaya pala ganito kasi may connection siya dun sa tao sa gobyerno, ah may connection siya sa masasamang uh, sindikato, ganyan. Yun po, yun, ano. I guess that's the separation. But uh, syempre, when you see kasi um, yung parang itsura nila yung mga uh, ibang characters dito sa, sa lugar na ito, para silang mga uh, monsters. And that's because doon sa universe nila, iba-iba yung itsura nila. Um, mm-hmm. Unlike sa atin, pare-pare na tayo. Mm-hmm. So, yun. In terms of sa character design naman, sir, kasi nabanggit nyo from the figurines, di ba? Yung mga monsters, um, syempre, iba-iba yung itsura niyan and they can look anything. Paano kayo naghanap ng ideas for the monsters na lumabas dito sa sa libro? So, most of yung mga ano, yung mga kalaban, admitted, since mga extra lang siya, they aren't necessarily from uh, and that was of course the flaw of the storytelling when I was writing it back then. I I could have uh, looked through pala uh, gone through yung yung plethora of ano characters sa buong mundo which I am doing now. Mm-hmm. Uh, like for example, di ba yung uh, um, mga statue, statwa ng uh, uh, sun god Egyptian, di ba? Mm-hmm. So pwede yung or yung mga uh, like I'm developing uh, these characters na kaano sila mag magkapatid na lion lion dogs sa China. So, di ba may mga um so in terms of yung characters there now, yung main ones, yung apat na main characters would probably be the only ones at the moment na talagang galing doon sa mga figurines, but but the rest. But I guess you'll have to read through everything to to understand uh, mm-hmm. why that is so. Yeah. Mm-hmm. Yan sir. About ano naman ito um, tanong regarding sa pagko-comics kasi maganda naman na yung trabaho nyo sa ano advertising. So maganda naman yung ano diyan income. Pero why do you still love creating comics kahit na Ah, po, mahirap mag-isip ng ideas, mahirap magsulat ng stories, uh, mahirap maghanap ng time i-drawing every day. Do you think you want to create um, ano, uh, what makes you go on? Uh, Yeah, maganda yung question mo, The, the thing say with me is, I suppose I was, um, and like most comic book artists and, and, and writers, or, or more most creatives naman, parang there's a, an, an unending thirst to create. Parang hindi enough yung ginagawa mo lang now. Kailangan may something else. And lalo na ako kasi I, I tend to multitask. Like for example, uh, I tell people nga, halimbawa nanonood ako ng show sa Netflix, hindi pwedeng, or, or any streaming app, hindi pwedeng yun lang ginagawa ko. Kailangan either nagsistati, nag, nagsiscroll ako sa YouTube or nag, um, uh, nag, nag, uh, nag, uh, uh, ano ako, window shop sa, sa Shopee or wherever. Tapos, hmm. apart from, from that, nasa tabi ko yung, yung trabaho. So, hindi kaya ng brain ko yung isang bagay lang it has to be thinking of something else as well na kasabay. So I suppose yung yung thing about me, I, I don't know about other ano, um, creatives is that it and I, I suppose it's the same thing because I have friends also who are like me <laughs> na hindi lang hindi hindi na enough yung hindi enough yung work lang but there has to be some other creative outlet and lalo na ito it has always been a, uh, a dream to come up with a comic book and publish one Uh, so, ayan. Yan yung, uh, ah, yan. Uh, ah, I, I suppose yung the thing mm. that makes me pursue it. Mm. Ano yung feeling niyo, sir, nung nahawakan niyo na yung libro? For the first time, for, for the longest time, you want to create the comics and then finally, ito na. Naalala niyo pa ba kung ano yung feeling oh. na nahawakan niyo yung bagong comics? Sobrang, sobrang saya. The very first one, um, ayan, naka-frame na siya, yung uh, prototype. Tapos, uh, meron akong kaibigan sa, sa States na uh, pinabili ko nung uh, sa Amazon. Kasi pwede kang bumili ng hard copy sa Amazon dito. Uh, tapos pinapadala ko sa kanya. Yung dalawa. Nag-frame na sila. Mm-hmm. So, yeah. hanggang ngayon, masaya pa rin ako na pagising ko. Tapos, finally, na ilabas ko. Masaya na. Mm-hmm. Hindi pa nawawala yung feeling. Oo. Kasi iba yung ano eh, iba yung nagbabasa ka ng comics na created by other people and iba yung feeling kapag ikaw yung mismo nag-produce ng, ng sarili mong creation. Yes. Um, what's your, ano sir, ultimate uh, dream for these comics? gusto nyo rin po bang parang katulad ng ibang mga properties na na-translate sa ibang bansa, ma-translate sa movie, or yung sa, parang sa Shasha sa tour na, naging play, naging movie, ganyan. Tapos ngayon may animation na. Yes. Actually, uh, good question. Kasi I didn't think it was possible until lumabas yung prese na <laughs> cartoon, di ba? So, simula nung lumabas yun, napanood ko, I it's like, Uh, what if bigla ka na ngayon mag-iisip ng, and of course, as I say this, uh, to answer your question, yes, I'm excited. It, it does happen na some, somebody picks it up and, and translates it to uh, another form of media. Maybe somebody gets interested, tapos going some TV series, may not. Or going some cartoon, or, trans- or at the very least translated to another language, or maybe just really publish it out there. But the uh, goal right now, of course, is for it to be uh, available sa mga bookshelves ng, mm ng bookstores. Yan, mm mm-hmm. yan ang ano, yeah. dream ko at the moment. Yung pinaka mm uh, baseline dream. Mm-hmm. Yeah. Madali na lang yan, sir. Basta you are partnered with ano, Comiket. Yan, sila nang bahalang mag, ano, mag-distribute ng books. Kasi alam ko nakakapasok na rin sila sa mga fully book, ganyan, yung mga naka-display na doon eh. Um, ayun. So, final question, Sir Henry. Uh, ito lagi kong tinatanong sa ibang mga comics creators, lalo na sa inyo na first time makagawa ng comics. What do you uh, advise to aspiring comics creators na meron silang mga idea pero hindi nila matapos-tapos, hindi sila makapagsimula sa paggawa ng sarili nilang comics? Yes, ayun. I suppose uh, what I can, what advice I could give when you have an idea uh, already, you stick to it kasi it's going to be frustrating at times. Um, it's easy when I say na uh, when I when I said na parang dire-diretso lang siya nung naisip ko. But yung actual struggle to put in page by page, uh, medyo matagal, matagal din siya. So just stick to it because uh, minsan kasi sa gitna pala nag give up ka na. But when you do, then sayang naman yung, yung opportunity to, to do uh, ah, And of course, siguro ang second one would be yung sinabi ko kanina. Already have uh, the end in mind. Para alam mo kung saan papunta yung uh, uh, kwento. So alam mo na rin kung paano mo sa uh, sisimulan, ano yung hmm. kaya yung gitna, ano kaya yung pwede mangyari sa kanya. So mm. yeah, that's a good um, that's a good um, advice for sa mm-hmm. Yun. Thank you very much Sir Henry for that wonderful advice. Kasi may mga ibang creators na maganda yung idea nila sa umpisa, pero they don't know what the ending will be. Kaya doon sila nahihirapan, doon sila naliligaw. Kaya may mga comic series na bigla na lang nag-stop sa gitna and then wala na, hindi na nila nabalikan. <laughs> Kasi hindi nila oh. naisip yung ano eh, yung ending eh. So sa oh, simula pa lang, dapat meron ka ng ending. Yeah. Ayun. Uh, sir, where can we follow your works? Uh, itong comics, uh, I, I know na ilalabas nyo to sa Picoff, but after Picoff, where can we uh, find your books? Um, at the moment, wala pa. Um, I suppose the process that you could have is if you have a Kindle device, please, it's available on Amazon. Uh, yun pa lang. Yung physical book, wala pa siya at the moment. Uh, we'll work on it who knows, baka pagkatapos nitong pick-off, then we'll, we'll get some deals here and there. Uh, mm. But at the moment, it's available uh, sa Amazon uh, via Kindle. Yun. Um, do you have uh, social media, Sir Henry, where you post um, artworks from the comics or your mga personal artworks nyo? O ano lang? Mga personal ano lang talaga? wala pa. Personal lang. But they could, I suppose they could follow me sa, sa Instagram. Just uh, look for me there. Uh, I would post yung mga toys ko. Nahilig kasi ako sa mga pictures. And, uh, sometimes yung mga mga drawings but not as much. Ayun. Okay, sir. Ito, ah, sorry. Ito, final, final <laughs> question na talaga. Kasi nabanggit nyo kanina na mahilig kayo sa Star Wars. So I just I am just curious uh, what's your opinion about the current state of the Star Wars na ano talaga eh, parang <laughs> pinipiga kasi nila ng content yung Star Wars. Parang sabi ko uh, maybe sobra na. Ano ba yung ano yung opinion niyo sa mga movies na recently na lumabas? Kasi balita ko yung Andor maganda pero yung mga iba not as much. Good good question. Uh, so syempre, sobrang excited ko nung si, si Disney Plus, nilalabas nila na yung isa-isa, di ba? I think the only the only one I finished was Mandalorian. Pero nung yung mga sumunod na, kasi nagbinabasa ko rin yung mga reviews. Some friends would say maganda, some would say hindi. Pero ako, ang feeling ko, Mel na water down na eh. Uh, mm-hmm. As in talagang minimilk na tama ka, minimilk na sa dry, na nagsasuffer na yung yung yung continuity. So I think I belong to yung solid na yung mga Lucas ano, stories. Doon doon pa rin ako nag-gravitate towards. Hindi ko pa rin masyadong appreciate yung although there were some like of course yung Rogue One. Sobrang sobrang maganda yun eh. But yung iba hindi ko na talaga rin masakyan. Kaya hindi ko na rin pinapanood. Yun, kasi curious lang talaga ako na maganda naman talaga yung original trilogy. Eh. <laughs> Pero oh. yung nung naging Disney na siya tapos yun, hindi ko na rin masyadong nasundan yung iba kasi nababalitaan ko hindi rin kasi masayang panoorin. Kapag streaming kasi napansin ko kapag nilabas nila sa streaming platform, ini-stretch nila, hindi na hindi na katulad noon na kino-concise nila yung story at maganda siyang panoorin. Ngayon parang hin, ano, ini-stretch nila ng todo para mas matagal kang manood. Sobra Ayun. kung ano meron. Sobra akong Darth Vader. <laughs> Oo nga. Nagko-cosplay ba kayo, sir? Hindi. Hindi. <laughs> Ano yung holy grail nyo sir na ano na Star Wars uh, memorabilia or toy or comics na meron kayo? Um, I think it's uh, eh, yung, yung kasi ako masyadong so between Star Wars and Batman, Batman pa rin talaga kasi like mm. if, if I move my camera there, yung dami kong Batmobile sa mm. mga Batman dun. Um, but um, for Star Wars, I suppose it's pinaka-memorable ko na lang now kasi na-event ko na rin yung iba would be my yung yung Kylo Ren ko na lang na Natuwa kasi ako na naipangalan siya sa kapangalan siya ng nickname ko. mm So, sabihin pangalan ko nung bata. Or maybe ito na rin, Darth Vader na to, lalagyan ko ng mga gamit. Mm-hmm. Ayun. So, sorry na we digress. Uh, balikan natin yung Angela Gorgia. Please support uh, local comics creators, especially itong mga lalabas sa Picoff 2025 Ah, sa darating na July 5 to 6, Saturday and Sunday from 10 a.m. to 8 p.m. Mega Trade Hall. Ayan. So, ale ng Angel Lagorja Comics. Yan. Uh, ah, sir, for um, para mapagbigyan nyo kami dito sa interview series ng Indie Comics Podcast. And uh, ayun. It's uh, my honor lang po. in your in your podcast. Thank you. Thank you. Thank you sa mga nanood. RH HK nag-comment. Hi guys. Hi RH. Yan, pupunta din siya sa event. Mm. You Yan, thank you sir. Thank, yan. See you all sa event. Thank you comics people and uh, yan, see you sa next episode ng Indie Comics Podcast.